Տալիս էին օրական 1.5-2 ժամով։ Այդ ժամերը մարդկանց համար գործուն ապրելու պահեր էին։ Պիտի հասցնեին ճաշ եփել, լվաց քանել, ցնցուղ ընդունել, հերոստացույց նայել։ Եվ եթե էլեկտրականությունը միացնում էին գիշերվա ժամը 4-ին, ապա անմիջապես արթնանում էին բոլորը, որpիսի հնարավորինս շատ բան հասցնեին անելու ոչ այն պահը, երբ դարձյալ վրա կհասներ սովորական դարձած մթությունը։ Մոմերն ու նավթավարները կենցաղի ամենաանրաժեշտ իրերն էին։ Հերոստացույցներն ու սառնարանները շատ ընտանիքներում դարձել էին անիմաստ սարքեր։ Գազօջախները նույնպես, քանի որ ոչ միայն գազ չկար, այլև մոտակա ժամանակները գազ ունենալու հույս էլ չկար։ Փողոցային լուսավորությունը կարծես առհասարակ գոյություն չուներ։ Մի ձմեռ էլեկտրականության վիճակն այն աստիճան վատացավ, որ անջատեցին անգամ հեռախոսները, որ չնչին էլեկտրականություն էին պահանջում։ Տրամվայներն անշուշտ չէին աշխատում, տրոլեյբուսները նույնպես, բենզին եւս չկար։ Փողոցներում մեքենաները հատուկենտ էին։ Համեմատաբար բարվոք էր նրանց վիճակը, ովքեր ապրում էին հիվանդանոցների կամ փռերի հարևանությամբ։ Այդ երջանիկները լույս ունեին ամբողջ օրը։ Նրանց մոտ էինք տանում մեր երեխաներին, որ գոնե մի քանի ժամ նորմալ պայմաններում անցկացնեն։ Ցնցուղ ընդունելու համար պետք էր մի դույլ ջուր տակացնել, տանել լողասենյակ ու լողանալ մեկ ձեռքով, մյուսում թասիկներ։ Երկու ձեռքով լողանալը, այսինքն ցնցուղի տակ կանգնած, երազանք էր դարձել։ Իսկ լոգանք ընդունելու մասին երազելն էլ անգամ անիմաստ էր։ Այդ տարիներին падգամավորական հարցերով հաճախ էի լինում քաղաքագլխի մոտ։ Նրա սեղանին մի սարք կար, որը ցույց էր տալիս, թե ինչ հաճախականություն ունի հոսանքը ցանցում։ Սովորական նորմալ 50 Հց սարքը գործնականորեն երբեք ցույց չէր տալիս։ Նորմալ էին համարվում 47-48-ը, Իսկ երբ հաճախականությունը 45-ից ցածր էր լինում, վիճակն օրհասական էր դառնում եւ ցանցը վերջնական փլուզումից փրկելու համար սկսում էին հոսանքազրկել շրջան շրջանի հետևից, քանի դեռ հաճախականությունը չէր հասնում քիչ թե շատ ընդունելի մակարդակի։ Լուիսն անջատվում էր ամենուրեք, անգամ կառավարության շենքում։ Տակ ջուրը կար կարծես թե մի շենքում ԱՄՆ դեսպանատանը, որտեղ բացարձակ ինքնավարություն ապահովող գեներատորներ էին դրված։ Գեներատորների վարելիքը ներկրվում էր արտասահմանյան ինչ-որ երկրից։ Եվ ինչպես վերապրեցինք։ Մի անգամ ձմռանը սարչել էր մեր մուտքի ձեղնահարկի խողովակը։ Երբ եղանակը մի քիչ տաքացավ, այն պայթեց, եւ ամբողջ մուտքը մինչև առաջին հարկը ողողվեց ջրով։ Իսկ մեր շենքի 4-րդ հարկում ապրում է երաժիշտ հայտնի ջազմեն դաշնակահար Լևոն Մալխասյանը, Մալխասը։ Եվ երբ ջրհեղեղ սկսվեց, նա նետվեց փրկելու ամենաթանկարժեքը՝ Ռոյալը, Բարեբախտաբար այդ պահին ընկերներն իր մոտ էին ու օգնեցին Ռոյալը մաս-մաս տեղափոխել հարևանների մոտ։ Սա մի սյուրռեալիստական ֆիլմի տեսարան էր, որտեղ սովորական բնակարաններից մեկում իսկական անձրև էր գալիս, որի հոսքի տակ մի քանի տղամարդ ռոյալ էին քարշ տալիս։ Լևոն Մալխասյանի կինը Իննան նրանց գլխին բաց անձրևանոց էր պահում, որը միևնույնն չէր օգնում։ Երբեմն առաստաղից սվաղի մեծ կտորներ էին թափվում։ Դաշնամուրը մենք փրկեցինք, բայց այդ տեսարանը 4 տղամարդ առաստաղից հեղեղող անձրևի տակ ռոյալ են տեղափոխում մի բնակարանից մյուսը մնաց իմ հիշողության մեջ։ Այդ օրերին պակաս սյուրռեալիստական տեսք ճունեին Երևանի փողոցները, որոնցով մարդիկ անցնում էին քարշ տալով ծառի ճյուղեր, որը ձեռքով, որը սահնակով դրանցով տակածնելու բնակարանները, ուր մանրահատակի վրա վառարաններ էին դրված։ Ցրտից վայրենացած մարդիկ փայտը հայթայթում էին փողոցների, այգիների, անգամ գերեզմանոցի ծառերը կտրելով։ Մարդկանց վրա հաչում էին բակերում ու քաղաքի կենտրոնական փողոցներում կերփնտրող շների ոհմակները ապոկալիպտիկ տեսարանը 1993 թվականի ձմռանը միարժամանակ խախտվեց, երբ մոսկովյան կալանատներից մեկում սպանեցին չափազանց հարգելի հայի օրենքով գողի։ Նրա մարմինը տեղափոխեցին Երևան, որտեղ հուղարկավորությանը մասնակցեցին գողական եղբայրության գլխավոր ներկայացուցիչները, այդ թվում չարտերային ռեյսով Բաքվից ժամանածները։ Անգլիացի վերլուծաբան Թոմ Դեվալը Ղարաբաղյան հակամարտության մասին իր Սև այգի գրքում նկարագրում է. Գանգստերներին հաջողվեց 3 օրով վերականգնել գազի եւ էլեկտրակայանի մատակարարումները Ադրբեջանից Հայաստան, որի ընթացքում կատարվեցին թաղումն ու հոգեհանգիստը։ Մաֆիոս խմբի մեկնումից հետո շրջափակումը վերականգնվեց ու քաղաքը կրկին ընկղմվեց խավարի մեջ։ Սրա մեջ էլ սյուրռեալիզմ կա, Օրենքով գողի մահն ու թաղումն ուրախացրեցին երևանցիներին, որոնք 3 օր շարունակ վայելում էին էլեկտրաէներգիայի արկայությունը։ 1994 թվականի ձմռանը այլևս չդիմանալով երեխաներիս մութ ու ցուրտ Երևանից տեղափոխեցի Մոսկվա։ Թրջում էինք ծայրաստիճան խցկված ինքնաթիռով, որում մարդիկ ոչ միայն նստած, այլև կանգնած էին միջանցքներում, ինչպես լեփ լեցուն տրամվայում։ Դոմոդեդովո օթանավակայանից միջև տուն հասնելու ճանապարհին երեխաներս ոչ մի կերպ չէին կարողանում հավատալ, որ փողոցները կարող են մութ ժամերին այդքան ուժեղ լուսավորվել։ Իսկ ես հիշում էի, թե ինչպես էի աղջկաս հետ տան ձեղնահարկում փայտի տաշեղներ փնտրում մեր փոքրիկ բուրժույկա վարարանի համար, որով խոհանոցներ տականում։ Հաղթանակ եւ կոչ մտավորականությանը։ Երևանում պատերազմին երկու կերպ էին վերաբերվում։ Մի կողմից այն շատ մոտ էր, արտահայտվում էր եւ լույսի ու ջերմության բացակայությամբ, եւ մեծականակ համազգեստավոր մարդկանց արկայությամբ, որոնք հայտնվում էին փողոցում զենքերով, եւ երիտասարդ տղամարդկանց Երևանի փողոցներից անսպասելի հավաքելով ու ուղարկելով առաջնագից, եւ ի վերջո տղաների հուղարկավորությամբ։ Ղարաբաղ պատերազմելու մեկնած կամավորների կանանց, երեխաների ու ծնողների համար ռազմաճակատներում տեղի ունեցածը բացարձակ իրականություն էր, որից կախված էր իրենց հարազատների եւ ըստ էության իրենց կյանքը։ Մյուս կողմից պատերազմը ինչ որ հերո մի վայրում էր։ Շատ երևանցիներ երբևէ չէին եղել Ղարաբաղում եւ նրանց համար այդ հողը հերո ու անհասկանալի էր, երբեմն էլ ընդամենը տեղ աշխարհագրական կետ, որտեղ կրակում ու սպանում էին։ Չեմ կարող ստույգ ասել, բայց երբեմն ինձ թվում էր, թե Երևանում քիչ չէին այնպիսիները, որոնց համար Ղարաբաղը խորհրդանիշն էր այն ամենի, ինչը կործանեց խորհրդային միությանը եւ նրանց սովորական կյանքը ԽՍՀՄ-ում։ Պատերազմի ողջ ընթացքում մայրաքաղաքում չէին դադարում ելույթները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարության դեմ։ Դրանք ավելի ցայտուն էին դառնում, երբ հայկական ուժերը Ղարաբաղում նահանջում էին եւ մեղմանում էին, երբ հաջող հարձակողական գործողություններ էին իրականացվում։ Ժամանակի ընթացքում Ղարաբաղյան հայկական բանակին հաջողվեց դիմակայել հզոր ճնշմանը, իսկ ապա հարցակման անցնել, որի արդյունքում գրավեցին մի շարք շրջաններ արդեն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմաններից դուրս։ Դրանից հետո միայն կնքվեց հաշտության պայմանագիրը։ Թվում է, սա իր տեսակի մեջ միակ պայմանագիրն է Եվրոպայում, որի իրագործումն ապահովում էին ոչ թե խաղաղապահները, այլ հենց հակամարտող կողմերը, ընդ որում արդեն 20 տարուց ավելի։ Սա միակ հրադադարն էր, որի կողմերը բաժանված չէին կանաչ գոտիով կամ ապառազմականացված գոտիով։ Պատերազմը դեռ շարունակվում էր, երբ հասկացա, որ այն հակասում է իմ կենսական բոլոր դրույթներին։ Պատերազմն ու ես օրգանապես անհամատեղելի էինք։ Սրա գիտակցումը հեշտ չէր, ավելի դժվար էր հասկանալ, թե ինչպես կարելի է ապրել, երբ Ղարաբաղյան պատերազմը այսքան մոտ ու իմն է, երբ այդ պատերազմում զոհվում էին ընկերներս։ Եվ հայրիկիս հետ մի կոչ գրեցինք՝ ուղված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մտավորականությանը, որը հրատարակեցինք Գոլս Արմենիայի թերթում։ Կոչի իմաստն այն էր, որ մտավորականներն ազդեին իրենց կառավարությունների վրա եւ սրանք վերջապես դադարեին պատերազմել ու սկսեին խաղաղ բանակցությունները։ Սա իհարկե չափազանց միամիտ քայլ էր։ Երեխայական միամտություն էր մեր հավատը, առ մտավորականություն, որը խորհրդային տարիներին ընտելացել էր իշխանություններին հնազանդվելուն եւ ինքնուրույն քայլերի ընդունակ չէր։ Թեև ըստ էության ինչ ասել է խորհրդային մտավորականություն եւ առհասարակ ինչ է մտավորականությունը։ Հիմա ես այլևս չգիտեմ այդ հարցերի պատասխանները։ Եվ չնայած մեր միամտությանը, կոչը հասավ թե հայերին, թե ադրբեջանցիներին։ Մենք ստացանք առավելապես դրական պատասխաններ, բայց դրանով ամեն ինչ ավարտվեց։ Հետաքրքիր է, որ Երևանցիներից շատերի համար Տեր Պետրոսյանի կառավարման տարիները կապվում են ոչ թե Ղարաբաղյան պատերազմի հաղթանակի, այլ մութ ու ցուրտ տարիների, այդ տարիներին կրած զրկանքների ու տարապանքների հետ։ Հայաստանի առաջին նախագահին կամ շատ սիրում են կամ ատում։ Իսկ այն տղաները, հիշում եք, որ տենչում էին փախչել պատերազմ, ավետիքն ու նրա ընկերները։ Նրանք հաջողությամբ ավարտեցին դպրոցը, ապա ինստիտուտները, իսկ բանակում ծառայեցին արդեն կնքված հաշտությունից հետո։ Երբ նորից հանդիպեցինք, նրանք 40 տարեկան տղամարդիկ էին, եւ նստած մի բաժակ սուրճի հիշեցինք չկայացած փախոստի մասին։ Հիշեցինք կարոտով հեգնորեն հասուն մեծահոգությամբ։ Թեև պատերազմին բոլորս չափազանց լուրջ ենք վերաբերվում։